buenos días. Estáis sintonizando la disidencia al dial 104.9 FM de Radio Malva. Para comenzar, deciros que somos un colectivo disidente. Estamos en contra de los consensos que segregan colectivos únicamente por ser diferentes. Estamos conformados por personas con diversidad funcional, así como por otros que por condición o entorno se ven afectadas por esta realidad amigos, familiares, profesionales y espontáneos. Aceptamos y promovemos la diversidad social, emocional y funcional. Uno de nuestros objetivos como programa es construir y transformar la mirada social de la salud mental y del sufrimiento psíquico, humanizándola, dándole voz, abriendo al mundo. Y aquí estamos. bon dia. Torna la disidencia, com la primavera, com las les accions reivindicatives i avui tenim un programa molt, molt social i molt reivindicatiu, molt revolucionari. Eh, jo sóc Ales, estic així darrere de l'ordinador i m'acompanyen avui... Hola, ¿qué tal oyentes de Radio Malva? Soy Miguel Ábalos. Hola, buen día a todos, soy García. Hola, buenos días a todos, soy Naftali. Hola, hola, soy Lluís Vicent. I bé, avui és 25 d'abril, benvinguts a tots, avui és 25 d'abril, estem emetent des de l'estudi de, de les pobles del mar al Cabanyal i 25 d'abril són moltes dates acumulades, està dient s'apropa per un lloc el primer de maig, dia de la lluita de la classe treballadora, tenint el 25 d'abril damunt, que és el dia de les Corts Valencianes, batalla d'Almansa, que avui no se celebra perquè han considerat que no s'ha de celebrar eh, el dia de les Corts Valencianes, no, no té suficient entitat per a, per a qui organitza l'esdeveniment per, a, per a aquesta fita per a que siga celebrat. Mm. I el 25 d'abril, dia de la Revolució dels Clavells, a Portugal, i 25 d'abril, dia de l'alliberament de, del feixisme de, a Itàlia. Pinyata com Mussolini, pinyata! <laughs> Sí, Molte, moltes fites i moltes dates, però bé, eh, farem un canvi de temps per a començar perquè posarem l'entreteniment per, per davant i està preparat, un moment que... està preparat el nostre Miguel amb la seva sessió eh, moment Sí, está preparada la sesión deportiva... a Miquel Ábalos y en Endaván Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, comenzamos este espacio deportivo hablando de un Valencia que se ha marchado al parón décimo cuarto con 39 puntos, a 7 del descenso y a 5 de la octava plaza ocupada actualmente por el Club Atlético Sasuna con 44 puntos. Recordemos que esta temporada la octava plaza concede la oportunidad de disputar para la próxima temporada la Conference. El Valencia tiene próximos partidos a la vuelta el 3 de mayo eh, Las Palmas Valencia en el Insular, Valencia Getafe en Mestalla y a la vez Valencia en Mendizorroza. Oportunidades para finiquitar la permanencia definitivamente. Recordar también que el Valencia lleva 8 partidos sin perder con 4 victorias, 4 empates y 16 puntos acumulados. Y continuamos con el Levante Unión Deportiva, segundo en la Liga Hypermotion con 66 puntos a uno del Elche, líder actual con 67. El Levante juega el sábado a las 4 y cuarto de la tarde en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. Julián Calero puede contar con todos sus efectivos, incluido un Ángel Algovia recuperado de su lesión. Y cambiamos de torneo, pero no de país. Nos vamos a la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Este sábado a las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja en Sevilla por parte del Real Madrid, completamente pendientes de esa supuesta presencia de un Kylian Mbappé entre algodones. Y por parte del Fútbol Club Barcelona, Alejandro Valdé y Robert Lewandowski son bajas seguras, es decir, Hans Flick tendrá que preparar el partido, de hecho lleva días haciéndolo sin ellos dos. Y Concluimos esta sección deportiva con el recordatorio de cuáles son las semifinales en las competiciones europeas. En la Champions, el Arsenal se enfrenta al Paris Saint-Germain ida en Emirates Stadium y vuelta en el Parque de los Príncipes. Y volvemos a hablar del Barcelona porque se enfrenta en semifinales al Inter de Milán. La ida será en el Olympic Juice Compines, mientras que la vuelta será en Giuseppe Meazza. En cuanto a la Copa de la UEFA, el Athletic Club de Bilbao se enfrenta al Manchester United, ida en San Mamés, vuelta en Old Trafford. Y el Tottenham Hotspur se enfrenta al Bodo Glimt. La ida será en el campo del Tottenham Hotspur, mientras que la vuelta será en el campo del Bodo Glimt. Y respecto a la Conference, el Real Club Betis Balompié se enfrentará a la Fiorentina. La ida será en el campo del Betis, la vuelta será en Florencia. Y el Chelsea, máximo favorito para alzar este trofeo, se enfrentará al Jurgarden sueco. La ida será en el feudo del Jurgardens y la vuelta se disputará en Londres en el campo del Chelsea. Hasta aquí la sección deportiva, siempre con el apoyo a los dos equipos de nuestra ciudad, el Valencia y el Levante. Esperemos que la temporada que viene podamos disfrutar de ese derby de la capital del Turia, donde la ciudad merece en primera división. Muchas gracias, Miguel. El, Barça en Champions es que esta semana también, la que entra? Eh, sí, es esta próxima semana y, bueno... Y te les dos fites, ¿no? La, Copa del Rey y la Champions. Sí, señor, sí, señor. Está en todo. Está pendiente de enfrentarse el Real Madrid en mayo en el Olympic Juiz Compines, en el Clásico Mañana se enfrentará también al Real Madrid en la final de Copa y bueno, está pendiente esa semifinal a doble partido con el Internacional de Simone Inzaghi, que la verdad eh, hay quien dice que desde el principio no era favorito este equipo. Mm, un servidor discrepa. El Inter de Milán tiene una plantilla muy compensada, muy equilibrada y es un equipo que además no necesita jugar bien al fútbol, aunque sabe hacerlo, pero es de esos equipos que tiene el gol como máxima autoridad y si llega una vez te mata. El Barcelona tendrá que preparar muy, muy a conciencia ambos partidos si quiere acceder a la final de la Champions, sea frente al Arsenal o frente al Paris Saint-Germain. Muchas gracias, muchas gracias. Es, el momento clave de la temporada. Momento clave, sí, sí, se acabaron los errores. Ve, un momento eh, perquè eh, em, un poco al, tema principal del nuestro programa y... Un momento. Aún no tienes revolución. Es que estén preparando una canzoneta ahora. No, gracias. Así no. Bé, en, endavant, Lluís. Eh, ja és el teu moment. Este, eh, Lluís es va, vol parlar de... No, no adelantar res, però de, del tema d'avui i després comentem. Endavant, Lluís, quan vulguis. Estàs preparat? Bon dia. Bé, ara d'ací una setmana celebrarem el primer de maig dia de les treballadores a nivell mundial Eh, en primícia tenem que dir que ara mateix s'està fent una roda de premsa en el CCC Octubre on els sindicats com la CNT, la CGT, la COS, la CPC, altres sindicats de l'esquerra independentista estan, mm, van a declarar una vaga general a tot el País Valencià. Oh. Primícia, primícia, però se, se pot parlar d'això o encara... No? Està fent-se la roda de premsa ara mateixa. Molt bé, doncs... No tenim més informació. Molt bé, molt bé. El detonant ha sigut la gestió de la dana, però va molt més enllà. I jo vull llegir un text sobre la jornada del primer de maig. Allà va. Obrim la vida com el sol que en la terra que obre el llaurador i entre totes produïm mà a mà, colze amb colze, llengua a llengua. Res és exempt d'esforç i a suor en la forja del pa, en la forja del sostre i de la flor. Som una força viva que il·lumina els indrets més propers del món i també som hores pesades, com un torn nocturn, esclavatges del segle XXI que ens impedeixen el repartiment de l'aigua ni de la sal. Som qui mai varem sucumbir, qui mai va claudicar, potents com una destral, i per això encara ens indiquem, rebels en l'alegria. Farem que el sort cante, que el manco escriga i que el coix aixafa el raïm, per tothom. Hi ha mestres i mestresses que prenyen de revolta els bailets, els infants, perquè tenim ulls i braços plens de senyals i de dignitat humiliada en pedres precàries. Jornades de foc, i una llet agra i materna que mamarem. Eixa és la mala llet que tenim. Fem vagues contra l'opressió. Autòctona o migrant són tots la mateixa classe obrera. I lluitem plegats contra la tirania de la normalitat, contra eixa moneda, amb una cara d'abús i una creu reprimida per les necessitats. Hi ha una censura en forma d'ignorant consens i la treballadora que mai camina sola ni és una illa. Acomiadem sense indemnització cors, closes de neó, cases d'apostes, el barrejat i la cocaïna dels polítics professionals, prostíbuls on les proletàries de la mora eixuguen la sang de l'esperança, restant tot sec i erm. Són trencs d'alba en tetrabric, mentre la nostra gent té por a la pobresa o al desnonament. Amb el front marcí tornem al tall, com canta el tango. La nostra part és més que complida. Per això calen disturbis per cremar els seus paradisos fiscals, per descalcificar les nostres venes, per desamortitzar eixes vides de rendes i panxes grosses, dividends financers improductius. A tot votarem foc. Som valencians. Col·lectivitzem el coratge. Treballarem menys per treballar tots, sense reducció de nòmina ni d'amor. Doncs hi haurà crisi mentre no hi haja ètica. Ho sap la lleganya i l'ibuprofè desdejunat amb la cafetera, o l'insomni quan no pots nodrir els fills, o la jove que no pot pagar ixa sagrada factura. Sembla que l'estat de benestar és mort i nosaltres sabem ben bé qui es mola l'eina contra, a favor de l'eugenèsia, a favor de la pauperització groga de l'ensenyament, des de centres neuràlgics de l'economia mundial. Després, les lleis de l'Estat taquen el punyal traïdor al ventre buit del poble i la fusta mediàtica introdueix el corcó al cor resignat del país. No ens hi resignarem. Farem senda novella, lluny d'espines i els peus aniran cap a l'horitzó. I serà la nostra revolució, serà la nostra revolució perquè dansarem en ella, res a perdre, i a guanyar un món on càpiguen diferents mons. Sapigueu que cada utopia descansa sota el context per a fer-se realitat ja que hi ha contractes que esgarrapen la pau social, dogmes a les esglésies de la ignomínia, dues mans que s'enfronten en la vida, el conflicte sempre ens farà avançar, almenys a curt termini. I avui farem barri, però demà l'univers sencer. La nostra força és la solidaritat, una manifa, un saldarulls per resposta col·lectiva al greuge d'un sol individu, el conreu generós de la dissidència i el sentiment compartit de que feina, lleure, roses, pa, sostre, empatia, salut i comunitat és el que ens mereixem. Aquestes són encara les nostres exigències. suar cada dia més. La llum en petites racions en l'esforç del treball hi a dieta i el capcot fartarem combats nits sense foscors els nostres cors són potents com la sort quan direm tots un no profund al seu embat de precària mort en contra la nostra llibertat. La nostra força, la de tots plegats, és ètica i és solidaritat. de vida per un plat d'arròs i un sostre amor no no és balafiar però forjarem combats en nits sense foscors els nostres cors són potents com la sort. Quan érem tots un no profund, el seu embat de precària mort en contra la nostra. Gràcies, Lluís, gràcies, Lluís Vicent, perquè, perquè sí, perquè és necessari, no? Eh, mecànicament eh, tenim el dia d'això, el dia d'allò, el dia de l'altra cosa, però que avui és que estem, estem, els nostres drets com a classe obrera estan amenaçats, no? Per... Clar, és que eh, la immensa majoria del personal és classe treballadora, qui necessita un, una nòmina per viure és classe treballadora i treball gairebé tots els dies i se trobem el que se trobem en els guerres, eh, partits d'ultradretà, eh, moviments eh, ex, exclus, eh, de, mm, discursos d'odi, eh, eh, en general estem patint un, jo pense des del meu punt de vista un moment en la història mm, en què eh, jo volia plantejar-ho però clar, no sé si és el moment així de plantejar-ho perquè perquè en, en públic, però és que n'hi ha un moment en què és que ni, ni tan sols se pot parlar obertament en determinats àmbits, en determinats espais eh, de, de, de qüestions com la solidaritat, els drets humans, eh, la, la, l'empatia hacia els éssers humans eh, jo pense que és que n'hi ha un moment en què s'han de mesurar les paraules i, i especialment eh, tenir espais de, de pensament com este, com la dissidència, mhm. com uh eh, -huh. Ràdio Malva, com l'Ateneu Llibertari del Cabanyal, on, on, on donar cabuda a, a, a tot un moviment de, de reivindicació popular. O sigui, ara hem aplegat aquest matí i els compas de l'Ateneu estan preparant el banc d'aliment per a persones i famílies que no tenen capacitat de, de, de, aplegar a fi de mes i de menjar eh, fruites i verdures i, i, i altres coses necessàries, no tenen capacitat, estan ajudant. O sigui, espais de, de, de, de solidaritat popular. Mm, sí, sí. I, I és que eh, jo no, jo no no puc parlar tampoc eh, obertament, però me trobe en també en espais que, que són obertament feixistes. Sí, estem vivint una època on el poder econòmic és qui governa. Després, a molta distància, està el poder mediàtic i en últim terme està el poder polític que podrien considerar-se uns titelles, uns actrius i actors que interpreten un paper però que representen molt bé a unes forces o altres, perquè qui se'n beneficia de tot aquest engranatge econòmic no, no és la classe treballadora, no és la gent del poble, no és la gent de peu. Al contrari, estem perdent drets i llibertats avui un 25 d'abril, que és el dia de, més enllà de la memòria històrica valenciana, és el dia dels drets i les llibertats valencianes i no se celebra, oficialment no s'està celebrant, no n'hi ha, un no no ha un esdeveniment des bueno, de... però és que això és perquè l'ésser humà és un ésser simbòlic i necessita d'això símbols, però més enllà d'una celebració o no, jo voldria que es garantiren aquestes llibertats i aquests drets col·lectius que... Per exemple, la nostra llengua. En la nostra llengua, o el nostre dret civil, o el nostre eh, capacitat de mantindre's la base material i energètica per seguir vius no s'acompleixen i qui nega tot això? Pues, la mateixa classe política començant per la mateixa classe política Però la que mateixa, està al poder la classe política és, rep ordres de la, dels lobbies econòmics exacte esta gent que, que no té mai prou eh, està estirant massa de la corda i al poble l'únic i el que sempre li, li, li, li tindrà a la mà és l'autodefensa ell que cadascú pensa el que vulgui jo ho dic públicament i ell ho deixa ja, ja. Neftalí, eh, moments difícils moments de... Como decía Buro Vallejo, en tiempos como estos no es posible hablar, ni tampoco callar. Ni tampoco callar. Claro, no, pueden no pueden romandre mucho frente a, todo el que estem vivint. es que estén hablando de, de ya de, de, defensa de la vida. pero ve no, no, voy no voy quién la tuya opinión front al momento? No sé, pero per no per no em, emplazarte en una conversa un poc així radical, pero pero cuál eh, es la teva opinión del momento que estem vivint? Perquè, jo, clar, es que... yo creo que eh, estamos en un mundo de locos. <laughs> Está Trump poniendo aranceles inhóspitos, eh, no sé, va a salir perdiendo. Eh, está en, Argentina un señor que está medio loco. Realmente estamos gobernando, eh, hay unos gobernadores en el mundo que que, que bueno, que no sé de dónde han salido ni cómo los ha votado la gente. esta... bueno, es, jo crec que n'hi ha, ha una lluita política, però també n'hi ha una lluita ideològica. Per exemple, esta gent Trump, Putin, Milley, inclús Díaz Ayuso, parlen de la llibertat, però quin tipus de llibertat? Una llibertat individual, gens comunitària, és a dir, jo sóc lliure però tu no. La, resta no. La llibertat burguesa de contractar. És, és, ahí, ahí, ahí es limita. Eh? La llibertat contra l'Estat, contra, contra, contra la comunitat, però eh, la meua. Sí, sí, sí. La teua no. Esa és la seva llibertat, que no deixa de ser algo molt egoista. Però... La llibertat per fer diners i no pagar impostos. Exacte. Entonces, si no paguem impostos, qui no té prou pues no té ni educació, ni hospitals, ni res i després de... bueno, però en fi Abel, Miguel eh... jo tinc que dir eh, que la situació ha pegat un canvi molt radical de fet en els 80 82 que guanyà el PSOE per primera volta un partit d'esquerres pujava al poder en Espanya i va ser un canvi molt gran però és que ara tinguem una pujada de, dels partits feixistes tant en Espanya com en Europa, Vox, Milei, en Argentina, en, en França està Jean-Marie Le Pen i en Itàlia està, està la... Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, és correcte. I en Alemanya també pareix que ha pujat la ultradreta, també ha pujat en aquestes eleccions passades que van tindre. Llavors això és preocupant, perquè la ultradreta el que mira és el que diu Lluís Vicent, Llevar impuestos a rics ...y que si ya que perdre les, les, les que han guanyat esta ara, pues que es y que cada uno mantenga mantinga ell mateixa. La selva. La ley de la, la selva. La supervivencia, sí. Mm, a ver, estamos eh, atravesando una época en la que, mm, por un lado, eh, está surgiendo gente con el lema los ricos más ricos y los pobres más pobres. Y por otro lado, eh, que es como otro frente que viene del otro costado y los dos ejércitos están cercando ese, vamos, el centro, eh, que cada vez se está mecanizando todo. O sea que eh, progresivamente las máquinas están como sustituyendo al hombre y a la mujer para los trabajos. Yo lo he comentado con amigos y familiares y yo para mí, viendo la situación, mm, es que yo visualizo un 2050 o un 2060 en donde el porcentaje de la gente rica o de la gente que no sea rica pero a la que no le falte de nada siga siendo el mismo y prácticamente casi todo el resto de la población mm, eh, sobreviva por las ayudas del Estado. Yo creo que no fan no fan Jens porque... A veure, jo no sóc partidari de la violència però eh, eh, es, és, que, és, que, és que això era el que jo deia. Se pot parlar obertament? O sigui, eh, es, es, podem parlar o, o hem de passar a la clandestinitat perquè ja estem... Després parlarem de, de, de qüestions de, de denúncies per, per expressions, per, per comentaris que se fan en les xarxes socials, quan, o sea, quan eh, la situació és eh, la que és, eh, realment eh, se, podem parlar obertament? Perquè, clar... Eh, o... Emma, tenim l'obligació de parlar i cridar ben fort des de cadascú del seu àmbit d'influència, perquè no es pot quedar la cosa així, però a nivell pràctic, aquestes desigualtats cada volta més grans només comporten conflicte, conflicte, acabament es trenca la pau social i crea conflicte violent. Això ho hauríem de saber qui mana realment, perquè què volem? Una societat com la de Cali, una de molts pobles d'Àfrica, que la bala que el mata costa més que la teva vida? Què volem? A on anem? Neftalí, que, tem, que és que vol, vol, vol, tens algun, alguna cosa més a dir? És que és interessant que parles perquè eres l'única <laughs> dona que n'hi ha sí, l'única sí. dona. No sé si t'estem aclaparant, però deixem-la acabar les, les, les, perquè, clar, eh, eh, la dona es que es especialmente eh, especialmente eh, eh. víctima víctima de del sistema del sistema porque es la que no está equiparado el sueldo a los del hombre haciendo el mismo trabajo y no está representada no tiene tantos derechos y, bueno, no ha llegado donde tiene que llegar, está un, se lo tiene que ganar eh, en, cinco o seis veces más que, un hombre lo tiene por derecho propio, por ser hombre. Y una mujer... Espera, espera, yo, creo que eh, tiene que pasar eh, muchas etapas hasta que llegar al mismo puesto del hombre y encima ganar menos en, los mismos, en las mismas circunstancias y en el mismo puesto de trabajo. Estoy de acuerdo y además la dona siempre se ocupa de ella mateixa pero también de la resta. La dona es el ex clau de la comunidad, la que fa comunidad. Bueno, es, es, el pilar de la casa, la que lleva, organiza el hogar, la, la que trabaja fuera y trabaja dentro, la que lleva a los hijos. Entonces, eh, eh, muchas veces está a la sombra del hombre, muchos hombres famosos están a la sombra de una mujer importante, sin embargo, eh, ella queda en un segundo plano. Es que, a ver, hay una cuestión también importante en la que todo el mundo tenemos que caer. Eh, hablamos de combatir el machismo, efectivamente hay que hacerlo, pero es que el machismo se encuentra también muy situado eh, y muy acomodado en las altas esferas. Y dices, ¿eso cómo lo combates? Pues es que, es que cuando espera, de comunidad A ver, que volía un momento eh, que ha la palabra siempre que per experiencia en mi casa y això, ma mare ha tingut que trabajar y dur la casa, cuidamos a, mí mi a la mujer hermana y mi pare solo es limitava a portar el jornal a casa y ja està, no claro. fa feina de, de hogar ni res. Entonces, això és fotut, com diu Neftalí, que la dona és la que té que ficar-se a, a fer feina tant en casa com fora i a suportar la cria dels fills, que això és molt fort. Però quan jo parlo de comunitat també eh, s'introduixen uns conceptes claus com és cooperar i no competir, com en les altres esferes, cogestió i no mm, e, eludir responsabilitats. Competència, cooperació i no competència. Perquè... Cooperació i no competir. Eh, has plantejat un, en el teu escrit que ha sigut un poema preciós, m'ha emocionat, jo eh, m'ha emocionat moltíssim, me queda ahí i has plantejat el que és el, la consigna d'aquest eh, primer de maig per als sindicats majoritaris, els, diguem els, els, els, els més establerts, que és la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. Tu has plantejat la, repartir el treball per, per cobrant el mateix sou. Clar. I això és un poc el lema que, ve, que tenen els sindicats majoritaris de comissions i UGT per aquest any. USO també, bueno, i però és, és, diguem els alternatius, tens alguna notícia dels alternatius de quina, de quina és la lluita d'aquest any per, per alternatiu, perquè com estàs un poc més dins de, de, món, no, no, no, pot ser que me columpia jo, no sé, tens alguna notícia de... No, no, no sé. Eh, eh, estarem pendents de la, de la convocatòria de vaga eh, i tu eres una persona que té que té en, en el teu, els teus escrits dones, eh, dones mm, fas palès mm, la, el pensament obrer també, perquè jo me'n recordo d'un escrit que, o d'un pensament que es feres i que passares per guatxa que deies l'equilibri entre la justícia social i la justícia personal, com, com que un ha d'estar també sempre eh, clavat en les seues contradiccions i sofriments, però també pensant en els sofriments de la societat i de la justícia i l'equilibri social i de la justícia social, perquè, perquè nosaltres de vegades en la malaltia mental el que ens fa és que estan eh, endinsats en nosaltres mateixos mm. i no veiem que l'auxiliar este està oprimit, que, que l'infermer, que, que, que són treballadors, al fi, al fi clar, la, clar, clar, una societat... O que el, o que el, que el caixer de, la caixera del, del, del supermercat i... Poden tindre un mal dia, també. Una societat sense empatia està abocada a la barbària. I nosaltres, tu, tu, tu, has, tu has... Jo me quedi quan llegia això que posares l'equilibri entre la justícia social i la, i la justícia personal, me, me feu pensar molt, me feu, me feu pensar molt. No sé si pogueres eh, eh es, va, es van dir un poc el, el missatge o... Sí, eh, pense que tots els, els engranatges político econòmics ens, ens duen a, a una societat, una comunitat cada volta menys existent, més individualista, però això té un arma de doble filo perquè és el que el dic, una, una, una societat tan, tan, tan individualista que no mires com afecten les teves paraules ni els teus actes a la resta o, o a qui tens al costat, està abocada a ser una psic psicopatocràcia, a ser una societat de psicòpates sociòpates i això és un desastre ho mires però no ho mires i la malaltia i el sofriment mm, són són molt dolents són, són eh, claus en la, en la persona que no, clar, però no li donen dret a, no, a, no. a, a oblidar-se de, de, de qui està al tall és que, és que no, és, no és incompatible una persona pot estar fotuda com molts de nosaltres estem fotuts en determinats moments però no per això deixar de donar a la resta, és que no és incompatible. Sempre, sempre en les, en les, en les pitjors situacions se pot en les pitjors situacions sempre se pot fer alguna cosa pes de Messi per tu mateix. De fet, no sé si, de fet no, és mire, més generós. No vull caure en el, en, en el coaching ni en l'auto l'autoajuda perquè és una cosa que no m'agrada gens, però, però no sé si, si, si... Jo pense que la meva principal eh, conclusió és que dins de les peors circumstàncies, dins de les peors situacions que un està vivint, sempre pot fer alguna cosa per estar millor o perquè el que està al costat teu estiga un poc millor. Exacte, és, és que a més ajudant, donant als altres un també millora de i és com fent un paral·lelisme econòmic la generositat del pobre sempre és major que la generositat de l'ultraric Sí, ho estem veient, ho estem veient. Eh, fem una paradeta, també necessiten fer un cigarret i sí. recomponer això, el pensament, i tornem de seguida un poc, farem referència a altres qüestions semblants, però tornem. En mis palabras no cabe el total de lo que siento. ASIEM somos una asociación sin ánimo de lucro. Nuestro objetivo es la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias. Las actividades que realizamos son asesoramiento social, psicológico y legal, ocio y tiempo libre, grupos psicoeducativos y de ayuda mutua, talleres ocupacionales, formación e inserción laboral, promoción para la autonomía en personas jóvenes, rehabilitación en centros penitenciarios y actividades de sensibilización y difusión. Puedes encontrarnos llamando al 96 392 2859 y en nuestra página web www.asiem.org. Radio Malva es una emisora de comunicación alternativa, horizontal, no comercial y autogestionada. No recibimos ayuda de ningún tipo. Ayúdanos a mejorar con tu apoyo económico. Tienes toda la información en radiomalva.org.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 te que esta hora. moltes gràcies, tornem al directe, eh, en fi, no... No sé, és, és difícil perquè, clar, eh, la situació ve com ve, eh, s'acumulen les fites i s'acumulen, diguem els, els, els, els moments de, de dificultat i, eh, i de, i, i de dretització, dretització de la societat, però bé, eh, eh, fem un canvi de, de torn, parlarem d'altres coses o, o, o vull posar també la, que l'ha enviat un company la cançó paradigmàtica de la revolució dels clavells no? que, que avui és el 25 d'abril se commemora a Portugal i és eh, un esdeveniment de, de primera magnitud és una revolució sense violència és una revolució de, amb el suport popular i amb el suport de, de, a, a la unió de la societat civil i la militar de, de classe baixa i res, eh, moment que no l'ha enviat Rafa i la posem. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena em cadernos de igualdade. O povo é quem mais ordena. À sombra de uma que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade Jurei ter por companheira Wow, quina cançó, se, se posen els peix de, de punta. I sí, molt emotiva. eh, i no era possible, no? 60 anys, no? O eh, des del, de la, la dictadura sí, més, més llarga que la més llarga que la eh, la, la, la dictadura portuguesa, i caigué, sí. caigué des de dins eh? caigué des de dins a, a, a, en suport de tota la so societat I, i és possible és possible, no? no pareixia que no, no se mouria res i, i, i de repent eh, és, és, és els comandants crec que eren els, no, no, els coronels no sé, no sé, eh, no sé qui, era, qui grau tenia els, els que l'encetaren però que era el suport militar, el suport militar molt bé, Eh, eh, què, què, què passem ara? Eh, passem a, al conte de, de... Estàs preparat, Abel? Sí, simplement dir que no vocalitza bé, perdoneu, perquè s'arriba molt de la medicació i també vull que me perdoneu si tinc aspergint, però tinc catarates, van operar en breu i tinc totes les proves fetes, no sé com me quedaran, però vamos, que de moment intentaré fer el que puga exacte eh, a veure fes endavant com vulguis ja està preparat ah, ja. bueno, pues comencem el cuento, bueno el, va, fa, fa, a l'últim programa farem un cuento també en valencià i perquè primerament la meva idea era fer, de fer cuentos, contes que jo es traduïa de, al valencià de, de pàgines que trobava en castellà, contes en castellà. Però vaig trobar una pàgina que, que estava en valencià tot, entonces ja el, el programa que vam fer abans d'este i este ho va baixar d'internet, ho ha imprimit en valencià i no tinc que fer la traducció. Entonces anem a començar... Que feies unes traduccions eh, molt acurades i, pre, i precioses i molt, molt, molt bones, amb paraules... Eh, fe, eren contes de Tòquio, de contes sí, de, sí, de l'Índia, de, de contes d'Albània, i feies unes traduccions professionals, pràcticament. És, era, eren molt bones, molt bones. Te ho agraïm, te ho agraïm gràcies. A de, re, de res. Molt bé, anem a, a, a començar eh, el cuento i es diu Tomaset el malfainer. Tomaset, en el carrer Baix, era de lo mismo malfainer. Pertanyia a una família acomodada i s'havia criat molt, anim, molt mimat des de xicotet. Sa mare era, lo que més el, era la que més el contemplava. Ans d'alçar-se li pujava allí al llit, allí al llit les sopetes de cafè amb llet ben calentetes. Li tapava els peuets i si, si els tenia fora les llençols i li deixava dormir tot el que volia. Tomaset cada tots els dies feia tot tard a l'escola i per vergonya no entrava en ella. Feia patir en els menjats, puig, tot era dir. Això no m'agrada, això tampoc. I sa mare, per a contentar-lo, havia guisar menjars especials per A més, li, trossejava, li trossejava la carn en el plat, li pelava la fruta i, i, na, i, na més, fa, i només faltava que donara el menjar a culleradetes. Tant com Tomaset anava cresquent, anàvem fent-li més contemplacions com donar-li diners per a bobades. Llibertat per anar als pobles del contorn, Primer li van comprar una bicicleta i després una moto, en la que fent el fantàstic era el terror de les dones per l'excessiva velocitat en què se conduïa per dins del poble. En una paraula, Tomaseta, a més de ser un malfaner, era un perfecte molt educat. Però succeí que la família de Tomaset, per revesos, per revesos de la fortuna, va anar molt a, a menys la seva fortuna es basava quasi tota en hores, en hores de tarongers. I quan la guerra europea, com, la, com les tarongers no servien per a combatre, tenien eixida per l'estranger. I es va arruïnar el seu cultiu, fins l'extrem que els amos arrancaven estrangers per a sembrar blat i, pan, i panís. I panís. La casa de Tomasé se va animar es va arruïnar també posaré de vendre la, la facenda per a pagar deutes i poder sobreviure. Al principi anaven tirant per allò de més del ric com el, que empobrís que el poble quan s'enriquís. Però va vindre un moment en què la situació es feia insostenible i l'única solució era que Tomaset es posara a treballar, cosa a la que no estava acostumat. Tomaset es, es posà a treballar de llauradora, sense noció dels treballs propis de la llaurança. Havia de treballar al sol i suava la camisa. Els propietaris que el llogaren, una vegada de llançar a llaurar o acabar, escarmentats pel poc rendiment que demanava, no el tornaven a buscar. Es col·locava de manobre en les, en les obres de l'Ajuntament, que eren més lleugeres per, de, per a d'ell, i no tan expostes al sol però com no estava acostumat a treballar descansava. El mestre d'obres el va despatxar pel, pel malfainer. Tomaset, al vore, al vore parat, en el fons s'alegrava, content de no haver de treballar, però exactament el ferrer del poble necessitava un operari i va pensar en ell, Tomaset no tenia excusa per no accedir, no acceptar el treball que li oferien, sobretot perquè no treballaria al sol. Els primers dies anava pegant cols de mai damunt inclusa, sense gemecar, però pront es va cansar de mascarar-se atiant el foc i d'obligar ferros en el martell. Tot un senyoret, embrutant-se en el carbó i tocant ferros rovellats, començar a queixar-se de dolor de braços i deixar la ferreria. Quan Tomàs es va queixar de que l'ofici de ferrer era molt brut, son pare li en buscar un altre més, més net, el col·locar en el molí de farina. També hi faltava un peó. Tomaset començà a treballar resignat, i pront es cansà d'ensacar i portar d'ací cap allà el cest de farina. A més, si en la ferreria semblava un carboner, en el molí tot enfarinat semblava un pallasso. Als pocs dies ja estava Tomàs en sa casa sense ofici ni benefici. Ja havia abandonat el treball. El nou ofici de Tomàs fon el dependent oficial de fustera. Al principi estava content de veure que tu que ni les serraures ni les les mutarien com el carbó i la farina, però pronto es va cansar de carregar cabirons, portes i finestres per lo que va, decidir, per lo que va deixar d'ofici perquè va deixar, va deixar a l'ofici canviem de pàgina per si van trobar per ell la col·locació convenient empleat del govern per influència d'un diputat a qui coneixien li van concedir la carteria del poble un càrrec que no envoltava i no requeria ningú esforç físic, però es reduïa a atendre l'oficina i repartir les cartes a domicili. Al principi li agradava a pesar les cartes, certificar-les, ajudar al públic a fer girs i paquets, i unes altres menudències pròpies de la noble professió que li havia encarregat que li havia caigut com una loteria. Però a poc a poc va anar fent efecte la sella malifeta. Es recordaven mm, en tot en repartir cartes i impresos. El més greu en els dies postals. Algú, algun perjudicat el denuncià i li feren una inspecció i el tiraren de la carteria. Encara va tenir la sort a Maset de que el col·locaren a l'Ajuntament, L'alcalde i el regidor eren amics de son pare però la, per la política i li van donar un enxufe en un càrrec de municipal a les, a les, a les òrdenes de secretaria. La seva obligació només era repartir pel municipi les comunicacions de l'alcaldia. Però Tomaset encara va tindre oportunitat en aquest càrrec tan bo per manifestar la malfaeneria, malfaeneria, defecte que li va valdre la mort Sempre ha anat, va pel carrer comptant els passos i entretenint-se en romansos i gambals en totes que topejava. Un dia anava posadament pel mig del carrer a repartir comunicació de l'alcaldia. En això un autobús corria més que anava xiulant pel carrer de man en pas i a Tomaseta el seu caràcter perillós li va pegar per no apartar-se en la seguida, dient ja pararàs, ja pararàs. No cal que tinguis tanta pressa. L'autobús frena estimitosament, però el conductor no pot impedir que el bus esclafara a Tomasset. Hasta si el conte, eh, perdoneu el que he dit abans, que no s'arriba molt bé, s'arriba un poc en excés i de la medicació i les catarates dels ulls a fer el millor possible llegir i gràcies per escoltar-me i per la, gràcies a la dissidència per donar-me l'oportunitat de cada mes que ens reunim contar un conte ho has fet molt bé mm -hmm. gràcies gràcies gràcies, moltes gràcies Abel i a més a més en, en, la faula té moralina no? Eh, sí. Eh. no està, està molt bé molt ben traguda ui eh, una paradeta ...y después ya... ...a les, amb propostes del colectivo no? que tenía unas propostes de, una cuestión que nos va a presentar Neftalí ...y... un momento... ...hacemos una paradeta vale. Ya eh, un molt mm, eh, aquí ¿Cómo quieres que te diga que el programa te da vida. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. ¿Te apasiona el mundo de la radio? ¿Siempre has querido tener tu propio programa? Radio Malva te da la oportunidad. Pásate por la calle Barraca número 57. Los martes a las 8 y media. Y háblanos de tu proyecto. Radio Malva. La radio del Cabañal. ACOBA és una associació sense ànim de lucre que té com a principal finalitat defensar els drets i interessos i millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i les seues famílies. Entre les activitats que, deu, que du a terme estan rehabilitació psicosocial mitjançant grups d'autoajuda per a famílies i membres del col·lectiu, formació e inserció laboral, escola deportiva, raspall, assessorament jurídic extern, mentalització i sensibilització social, taller d'habilitats socials, taller de ràdio, companyia de teatre La Locomotora, hort urbà i activitats d'oci i temps a l'aire lliure. Ens pots trobar al carrer Lebon 3 i 5 Baix de València o cridant al telèfon 96 381 2860 i també a la nostra pàgina web www.acoba.org. ¿Te gustaría colaborar en el proyecto Radio Malva? Hazte socio, tienes toda la información en nuestra página web radiomalva.org. Escolta'ns, ens llancem a les zones d'una mar que a la arribar. Gràcies, eh, Abel, de veritat, de, que està molt bé eh, el, els contes que es portes i, i a més a més eh, en, en valencià, que és d'agrair. I ara eh, una proposta, ens ha plegat una proposta i l'Edenon Rossó eh, és una proposta mm, per a, per a la ciutat de València, però bé, també és el nostre treball, eh, el nostre treball o sigui, la nostra funció de eh, donar espai a aquestes propostes. Endavant, Neftalí. Vuelve, Eh, bueno, hablaré castellà, que si no ...soltemos tres espardeñas... ...y dona vergonya. Ánimo, <laughs> Neftalí, que Bombón está contigo. Vuelve, <laughs> Bueno, eh, vamos a ver, nosotros desde ACOBA estamos haciendo un proyecto, ahora que lo lleva un compañero nuestro, Pedro Ruiz, eh, sobre unas balconeras que vamos a poner por, balcones y ventanas por los que pasa la procesión de los desamparados de mayo. Entonces, eh, es una propuesta sobre salud mental y un poco nos va a contar Pedro, que tenemos unos audios, en, qué consisten y después eh, contaré más cosas. Pues el proyecto de Desamparados nace con la intención de visibilizar eh, las problemáticas de salud mental que a día de hoy siguen siendo pues un tema tabú, donde muchas personas afectadas sienten vergüenza o sufren el estigma y el rechazo social. De ahí que se cogiese concretamente eh, la, imagen eh, de la madre de Deudel de Desamparats por ser una, una figura que en su momento, en sus orígenes, daba amparo y, representaba pues lo que era el hospital de, personas con problemas de salud mental, el, hospital del padre Jofre. Entonces, utilizando ese folclore que, popular que existe en la ciudad de Valencia, en toda la comunidad, pues eh, hemos creado una serie de balconeras que van a ser expuestas y pretendemos que sean expuestas eh, por el recorrido donde va a procesionar la, Virgen, para que en este caso, eh, en vez de eh, visibilizar lo que es la imagen religiosa, pues se visibilicen las problemáticas que aún siguen teniendo las personas afectadas por problemas de salud mental. Concretamente problemáticas en base a la exclusión y la estigmatización que se han creado a lo largo de la historia por no hablar eh, sobre esas problemáticas y no reivindicar la inclusión de, todas esas personas. Y bueno, lo que estamos buscando son personas solidarias que quieran eh, colgar en sus balcones, a poder ser en en el recorrido de la procesión o zonas colindantes una balconera con proclamas reivindicativas que van a visibilizar las realidades de lo que son esas problemáticas de salud mental y bueno, sobre todo pues complementar lo que ya es una tradición muy importante en Valencia, pero en este caso eh, desde el ámbito social eh, e inclusivo de esas personas afectadas que aún siguen viviendo y sufriendo lo que es la exclusión, la marginación y eh, pues eso, el rechazo por tener una problemática de salud mental. Y bueno, pues animamos a todas las personas que nos están escuchando a que si quieren participar de esta creación artística, de arte social, reivindicativo e inclusivo, pues que se pongan en contacto con el teléfono de eh, Radio Clara eh, para poder eh, ofrecer esos espacios privados, esos balcones, donde poder ubicar las balconeras y sobre todo pues eh, tomar conciencia de que los cambios se dan desde la ciudadanía a pie de calle y esta es una ocasión pues para poder visibilizar, reivindicar y tomar conciencia sobre esas realidades que han sido ocultadas y silenciadas durante muchísimo tiempo pero que ahora están empezando a visibilizarse, a dar la cara y se necesita más que nunca pues todo, todo el apoyo social que se pueda dar. Hola, somos Radio La Disidencia. Si quieres contactar con nosotros, tenemos un email, ladisidencia.radio@gmail.com. Repito, ladisidencia.radio@gmail.com. Te estamos esperando. Exacte, millor en, contactar mi en el mail a nosaltres, el mail la disidencia radio arroba gmail.com que el teléfono y no es Radio Clara, es Radio Malva pero muchas gracias Pedro, tenemos, tenemos buena pinta no? la propuesta artística reivindicativa, social eh, y y, Feta pensé que en primera persona, ¿no? Eh, sí, está, está hecho en primera persona. Eh, también se harán unas instalaciones que van a salir nuestras voces reivindicativas en donde estaba el antiguo hospital, donde estaban las cárceles que albergaban los, a los locos, entre comillas. Eh, que estaba donde está ubicada la biblioteca de Valencia, ahí. Entonces, pues bueno, quería comentar que aquí lo que buscamos es promocionar y ver si alguien conoce personas solidarias eh, en el centro de Valencia o tiene amigos por allí para poder exponer en balcones o ventanas las creaciones artísticas del proyecto Desamparados, eh, que lo que pretende es concienciar con obras de arte público y participativo sobre la necesidad de inclusión y desestigmatización <laughs> de personas con problemas de salud mental. Las obras a exponer son balconeras con diferentes mensajes informativos y se han realizado de una forma colaborativa, con personas afectadas de diferentes asociaciones de salud mental de la comunidad valenciana, como son ACOBA, ANBIN, Mestopía, Integramen, AMADEM o Xavia Bella, entre otras las balconeras, inspiradas en el folclore de la festividad de la Mare de Déu de Parats, y están realizadas con sábanas negras con bordados en dorado, que mostrarán mensajes creados a partir de las necesidades de personas afectadas por salud mental. Las zonas para colocarlas serían el recorrido de la procesión de la Mare de Déu o zonas próximas, con fecha 11 de mayo o días o más días si es posible. Con esta obra ideada por el artista Pedro Ruiz, buscamos sensibilizar, dar amparo a un colectivo históricamente silenciado y ocultado, y que a día de hoy aún sigue siendo excluido y estigmatizado. Así que si quieres colaborar con la inclusión de salud mental en embellecimiento Embelleciendo tu balcón con arte puedes llamarnos para colaborar, porque entre, entre todas las personas podemos mejorar la situación de más desamparados. El recorrido es el siguiente. Plaza de la Virgen, calle Caballeros, Plaza de San Chaume, calle Bolsería, Plaza del Mercado, calle San Vicente Mártir, Plaza de la Reina, calle del Mar, calle Avellanas. Calle Palau, Palacio Arzobispal, Plaza de la Inmoina. Y aquí estaría el listado de calles del recorrido, pero es extensible a, zonas próximas aunque no esté en el recorrido. Y para el día 7 eh, haremos un programa más extensivo sobre, sobre, este, sobre este tema. Sí, ens ha promès Pedro que vindrà amb nosaltres. Sí, el dia sí. 7 farem un especial i, i estarà disponible tota la informació, però estaria molt bé que la gent s'apuntara i participara no? que, amb, sí. a, amb aquesta acció artística, social, reivindicativa, comunitària. Eh, molt bé, moltes gràcies, té molt bona pinta. Sí, porque además nadie estamos exentos de padecer una, salud, una de salud mental porque, eh, por ejemplo, en, en, la pandemia muchas personas han sufrido de ansiedad por el encierro, por muchas cosas y, han padecido una depresión, entonces han vivido en sus carnes que es un padecimiento mental. Eh, y, realmente puede por alguna por alguna cosa que nos pase en esta vida, algún eh, shock traumático o cualquier eh, cosa que alrededor de la vida nos, traumatice, eh, no estamos exentos de cualquiera de, de padecerlo. Entonces, es ponerse en la piel del otro, tener empatía y, tratar de, em, empatizar con este colectivo. Muy sí, eh, subscriu tot el que dius, subscriu tot el que dius. És, eh, avui som nosaltres, però demà podeu ser vosaltres o, i, i, i segurament tothom patirem alguna situació de, de crisi mental i, i estaria, no estaria de més que, que, que vos preparareu. <laughs> per si de cas. Bé, i amb els governants que tenim bueno. <laughs> segurament tindrem alguna cosa bueno. que moltes coses han passat perquè març, abril, maig són, són els mesos on se concentra molta activitat no? eh, estigueren, a, a, la, estigueren a la presentació de, de Cándido Polo que vingué sí. eh, Luis Ariñó de vicedegà de la Universitat de València i Maria Fuster del llibre 600 anys de l'Hospital de no, no sé exactament el nom però és l'Hospital Pare Jofré 600 anys d'història i Com, eh, Eh, eh, María Fuster. Ah, eh, sí, María Fuster es además la presidenta de la AEN ahora. María Fuster, valenciana de PRO, es la presidenta de la AEN. profesionales de la psiquiatría es e profesionales en e creo que es profesionales no sé PS cree pero es una asociación la asociación Mm, de referència un poc aixina per al tracte i el tractament un poc... De neurologia és, no? No, és, és neuro, neuropsiquiatria, Associació Espanyola de Neuropsiquiatria, sí. No, neuropsiquiatria. Eh, neurologia, neurologia és altra cosa, però sí, de referència per un poc per als tractaments un poc més eh, arrelats al, a la societat i de, i de gaire més, més eh, menys amb menys efectes secundaris i, i menys centrat en la, en la farmacologia eh, res eh, amb, eh, Càndido el que defensa un poc és el, la denúncia de, jo no vull resumir res però perquè clar, és un historiador és un psiquiatre, és un sociòleg eh, eh, llavors té molta profunditat totes les coses que diu i les fa s'explica com que tenia ese deute pendent per quan el 600 aniversari del 2009 de, era el govern popular a la Generalitat i se feu com un paripé i tots i ell estava com dolgut perquè no sabia parlar del que era realment del que havia segut realment l'Hospital Pare Jofre durant molts anys, durant molts segles principalment les últimes dècades i les últimes centúries i com que era un espai de, de contenció i d'opressió per als malalts mentals i un espai de trauma de traumatització però bé, eh, vos recomanem la, la lectura perquè és un test ple de dades i ple de consells i ple de i ple d'una visió molt humana que fa Càndido i que posa, posa les, les, els contes clars de, del, del que passava a Jesús, del que passava a l'Hospital General, de, a l'Hospital de Salut Mental de, escrit al General, i bé, eh, estigué molt bé l'acte, fou molt curtet, no, no se feu pesat, y estigue volver a posar en un vídeo ...también de sí. de de qué el vídeo era de oh! Hola, Remei. Remei. Ah. Acaba de entrar Remei. Hola, Remei. Acaba de entrar Remei. Bueno, bueno, bueno, qué alegría. Benvinguda, Nuestra fundadora. Bueno. Benvinguda. Bueno. y res. Eh, benvinguda, Remei. Molt bé. de la presentación de Cándido Polo, però anaven a cambiar también porque estigueren al Festival Estigma de Villena, en els de Radio Llananà y la, y la Sanamente, i feren una... vingué Sílvia García Esteban, una activista en primera persona que està ara en primera línia i està en primera línia més perquè està molt atacada des de, des de l'altra mm, de l'altra associació de psiquiatres, la que estàvem comentant, no l'altra, la, la, la més biologicista per, per els seus plantejaments, és molt, molt reivindicativa, molt, mm, li prengueren el, el contacte i volem fer un, un programa amb ella, però no sé si podrà, podrà ser perquè és una persona molt ocupada, però però bé, i res, remei, conta'ns com estàs, si vols, si vols. Esteu, No, no, no, no ja... Pa, parla un poc. Adelante, adelante, poc. remei. Que estàveu parlant del 25 d'abril. Del 25 d'abril, de que no se celebra el Dia de les Corts Valencianes a València aquest any, perquè no, es veu que no és un dia eh, important per a, per, per, per a la política, que avui és el dia del 25 d'abril de la Revolució dels Clavels, és el dia de l'alliberament d'Itàlia del feixisme, y en un poco eh, la, clave eh, la clau en que eh, tenemos moltes fites pero es que es necesario retornar y recordar porque claro, es que estén como estén eh, no, es que tampoco pueden hablar parlar ver también porque claro no, no s'ajuden pero de compte en compte una citación de, per, per allò que diem, que pensé que tampoc és una altra cosa de l'altre món, però que no, no podem parlar tampoc de, de moltes coses, però que i ara havíem fet un, una proposta perquè eh, n'hi ha un col·lectiu que jo te volia preguntar, Neftalí, el col·lectiu que has, has anomenat moltes associacions que fan aquesta iniciativa de les balconades, de penjar sí. gensols en les balconades artístics, però que están reunits alguna, alguna porque no estéis sin vincles es una... no, no, no, no es el, el mismo Pedro Pedro Ruiz que se va moviendo por varias asociaciones al mismo tiempo para, para para que confeccionemos entre todos su proyecto de las balconadas y ens coordina él no, no, sí, sí, no, no cap no, suport cap eh, directamente va... Eh, eh, a toches puestos 6 a a bueno o sea, de, de voz, a, de, ¿cómo se dice? Sí, sí, coordinan en, en, de, en la gestió personal d'ell, eh, de viva voz, de, de contactes i... De exacte. contactes que li donen entre uns i altres. I tenim, tenim per ahí, tenim per ahí també per comentar el tema de que s'ha aprovat el Pla de Salut Mental a nivell nacional, que, clar, han finalment, finalment eh, les comunitats governades per Partit Popular han apostat per la, per la proposta de, que, que defensa Sílvia, Sílvia García, entre altres, i, i, i, i la AEN, d'anar de desprescrivint medicaments i prescindir un poc de... s'han adonat i, i han posat en blanc sobre, negre sobre blanc, perquè clar, eh, això I era... I això el PP? eh, eh, amb, amb, la, amb el, el, el Ministeri de Sanitat, en el vistiplau de, de, dels comunitats del PP, de que s'han adonat que la, la medicació a només això no, no funciona. Si, sense medicació no se pot avançar, però només amb medicació mm, i han, han parlat de... Jo no m'he llegit el, el, el, el plan, està pendent d'abordar-ho Juan Minga Gonzalo y, pueden, invitar a Silvia, sería un buen motivo para invitar, a convidar a Silvia. Silvia Martín. Silvia García, ah, Silvia García Esteban. Silvia García Esteban. Eh, pues es parlara de, qué se vol fer eh, y, y, y, que darrere, eh, eh, el, papel es molt sofrit y dona cabuda a moltes coses, pero eh, que, que n'hi ha darrere, I, però de moment s'ha parlat de la desprescripció de les benzodiazepines. Caldria afegir, veure de quina manera la, les associacions o, o les persones afectades, que, que són els, els familiars i vosaltres, no? Claro. podem tindre alguna alguna escletxa per a poder intervindre en aquest pla, no? perquè eh, no solament la polimedicació és un, és un tema a abordar, hi ha moltes altres qüestions a abordar que s'haurien d'incloure en aquest pla, que és important, que és un avenç important, que s'hagi vist que solament en la medicació no n'hi ha prou, que és un recurs més, que és una ajuda a les persones que estan en patiment psíquic, però que hi ha molts altres temes a abordar. Naturalment, eh, no s'ha donat pas no s'ha donat pas a que els sectors afectats puguen intervindre en això, bueno. que, que hauria de ser així, perquè si, si des dels drets humans està reconegut que les persones afectades han de participar directament en la seva recuperació, doncs hauria de ser un pla que contemplara la veu de les persones afectades, no solament des de dalt, imposar un pla. Saps què vull dir? Que estaria, estaria bé que hagueren format una comissió o des, des de les federacions de salut mental o des de les associacions on hagueren pogut aportar les necessitats que tenim, no? I una altra cosa per a mi seria, o sigui, l'obrir un debat sobre aquest pla que ens ha vingut imposat ens sembla bé, que tot el que siga millora és acceptat, però que de dalt a baix no se fan les coses. Val? I l'altra cosa que jo volia dir, que un altre dia, si voleu, eh, parlem del tema de les residències. Val? Altre punt del Pla de Salut Mental que s'ha aprovat ha sigut el tema de les contencions mecàniques i el tema de, de, de la de, de les residències, de com abordar és eh, que és un, ara mateix és un, un, un, com si, un, un, pou, un pou negre eh, ara mateix del sistema el que passa dins d'aquestes Eh, llocs de retenció perquè són pràcticament aliens a l'estat de dret i les condicions mecàniques eh, s'apliquen sense control de ningú tipus, ni de fiscalia, ni de... Mecàniques i coaccions de tot tipus, coac... eh? La contenció no solament és mecànica, hi ha una contenció química i una contenció psicològica, en la qual la persona no té veu ni té vot, o sigui, anulen tots els teus drets eh, els internaments involuntaris. O sigui, tant de bo no se trobeu mai en una circumstància com aquesta perquè és d'una impotència eh, insufrible. És, és entrar en un món, és un infern, és un bloqueig, eh, és un és un lligar-te de mans en, en el que no pots fer absolutament res, no? O sigui, Perdona, Abel. No, tranquil, parla, parla sí, Remei. Ja, ja està, ja està. Pues jo precisament ahir vaig anar al Val a fer un postcat i vam parlar sobre la residència, sobre la contenció mecànica i vaig contar en primera mà el que em van fer a mi iniciativa en psiquiatria, en, en aguda de psiquiatria de l'Hospital de la Iniciativa, em van contindre dos voltes sense motiu aparent i va comentar el psiquiatre que va vindre allí a, que el van entrevistar va dir que en els geriàtrics no sé si és el 47 o el 57% de les persones que estan en els, en els, en els centres de, de, de, majors. de, de majors es, es fan contenció mecànica per tenir-los controlats o perquè no es caiguen o Entonces això és fort, saps? Sí, sí, és un punt negre. Ara mateix no n'hi no ha dades eh, diguem-ne oficials de quants concessions s'ha fet a la Comunitat Valenciana, a l'Hospital de la Fe, no, o, no són públiques, no, no, no se coneixen, no, no sé... I, i, Perdona, Remi, parlar al no, micro, no, és que, és que ese micro va un poc més fluix no si no parles... No entra ningú, i, i quan te comences a, per exemple, és una cosa que no té més importància, però eh, és com un exemple de com funciona. No? L'altre dia hi ha eh, una de les uralites que estava en, en una estructura que hi ha fora, en, el, en l'espai obert, eh, una de les uralites va caure a un metro i mig on està el meu fill i jo, i el meu fill va voler fer una foto i d'immediat va vindre una monitora y va a decir, aquí no se pueden hacer fotos, borre por favor ahora mismo esa foto. Vale. Eh, prohibido, en un cartel que pues ha prohibido hacer fotos. Eh, t'ho dic perquè eh, és, un, és un exemple sí, sí. de que tot el que passa de portes cap a dins passa de portes cap a dins i no pots dir res. val? Claro. ni pots denunciar-ho, ni pots fer res. Jo vaig fer eh, intentar fer una denúncia a la Guàrdia Civil de la situació i em van dir que, que l'anaven a arxivar. Yeah. que buscar un advocat que l'anaven a arxivar. No tens ni dret a fer una denúncia. Yeah. Es dius, com és possible, això és un lloc perillós ahir si ja arriba a haver algú a baix el mata, el mata, el mata. Val? com això altres moltes coses que podria dir-vos no? que no vull passar de tema no? però que però que també hem, hem de mesurar el que diem perquè clar, és que és que, és, és que, que jo ara mateix pense qui s'atreveix a denunciar això? primer que no tens el espais para denunciar porque perquè te di que vas a la Guardia Civil y te bueno lo siento, lo vamos a archivar, eh. o usted no es la tutora, eso le corresponde a los tutores Yo es Amare. como Amare no puede denunciar, es que lo archivaremos, porque no hay constancia de que eso sea así, porque no está demostrado que eso sea así. <laughs> ya vos eh, Es, eh, lo tienes que demostrar. Bueno, pues ¿cómo lo demuestro? <laughs> si no me dejan hacer la foto, si no puedo hacer una foto, si no puedo... Mm, una, el otro día, el, un ejemplo, mensual. Eh, estaba el Mufi, que, que se trovaba mal, y fija mal el cap, se va a enrollar el cap a una, a una tovallola, un drap que tenía en, en mullat, no? Porque que el meche de la residencia eh, no lo va a poder atendre perquè bueno, perquè dia que tenia una altra cosa que fer i, i estava allà en, el, en, el, en això en el cap i se trobava mal i no, no el va visitar en això que va passar l'enfermera i va començar a riure's d'ell mirar el costalero, jaja, ja, el costalero li deia a les, a les monitores Vaya. que havien per allí o les, o les, o les limpiadores mm. el meu fill se va ficar a plorar y, le iba a decir, te voy a, te voy a denunciar, se lo voy a decir a la directora, te está riendo de mí, dice, a ver cómo lo demuestras, ja, ja, ja, ja. Vaya. A ver cómo lo demuestras. Claro que es su... su, y la o su, voz contra la de ella. Claro, claro. A ver cómo lo demuestras. Ella, ella tú eres un loco y yo soy una enfermera. Por oh. tanto, yo ahora Bach y a la policia o a la Guàrdia vaig a la Guàrdia Civil y dic, n'hi ha las prácticas, le han dicho esto, y dirá, ¿cómo lo demuestra? és Es un loco contra una, una enfermera. A qui li van a fer cas? A l'enfermera. aquestes l'enfermera. situacions, aixina. Aixina. És una, un tracte indigne, ¿eh? en molts casos hi ha altres professionals que no, val? Vale a dir que hi ha altres professionals que sí que tenen un tracte digne, però hi ha altres que no. I la gent està ahí que no s'atreveix a dir ni mu perquè saben que, si no, és... el meu fill porta més i mig sense mòbil. Per què? Perquè quan no la tenia el metge, agafava el mòbil i cridava el metge de l'ambulatori. Doncs te quitamos el mòbil i així no llamaràs. Més i mig sense mòbil i així us podria contar bogolló de coses però no te poses, no te poses en dificultat Remei perquè però és el que, que diu Àlex no, no te poses en dificultat si perquè el que patís el que, de comunicació el, és que estàs en un mitjà de comunicació és que això és... això és un mitjà de comunicació si ara mateix això que estic dient arriba a, a qui ha d'arribar igual Eh, el, el, teu esta señora es nociva, esta señora no vuelve a entrar aquí es que... podrían que... arribar a, prohibirte entrar claro, amb el teu fill? Claro. es muy fuerte ¿eh? Eh, No t'ho dic perquè, perquè a decir usted no está ayudando a la, a la, incorpora, a la, inclus, a la integración de su hijo aquí. Es tan eh, penoso como vergonzoso. Eh, eh, es una situación carcelaria. No, al lado de eso las cárceles son un paraíso. No, no, no, les, les son, son muy No, son No, eso sí, pero pero, la situación está, vamos, es, penosa. carcelari porque tú no, sí, no pues. no la paella permanente Sí. És, és un abús d'autoritat. Però jo és que no m'atrevis a, a, obrir, a obrir-me en canal, diguem-ne, totes aquestes situacions. es, es, te, hauria d'estar així Gonzalo per, perquè s'aconsellara i tal, perquè, clar, eh, eh, és que estic veient eh, en, en el nostre mitjà, Ràdio Malva, situacions d'opressió de, de, de, de, de la llibertat d'expressió i, que no, i que no se pot dir coses. I estem acabant, estem acabant. Gràcies per venir, Remei. No, jo solament he dit uns parell d'exemples, no he donat el nom de, de on, on està això i, i no he dit ninguna cosa que siga mentira. Això se pot demostrar, això se pot anar i se pot veure que sí, sí, val? I de tota manera jo també m'estic plantejant prendre una mesura de força si les coses continuen així. Sí i sé que m'arriscaré perquè inclús bueno. he pensat d'anar no, a mitjans de comunicació i si me cau, me cau perquè arriba ja, un punt arriba un moment que la dignitat el que ja no se pot aguantar més el micro, el micro. que no se pot aguantar més i com ja dius, què més me poden fer? me dona igual, saps? que intentes abones, intentes parlar les coses, intentes dir val, doncs això per favor i per favor i això, però arriba un punt que si no te fan cas i si les coses continuen estan malament i si continues veient el teu fill malament doncs no te queda una altra que dir me dona igual ja. La paciència no esperen Me dona eh. igual. I és que no podem dir ja, ja, tot el que clar. passa perquè és que la situació de, de Remei i del seu fill és extrema en molts aspectes, perquè no... Però de molta el... més gent, Àlex. Ja, ja, ja, però estàs parlant en primera persona. És sí, que estic parlant no estàs parlant de... No. Molt bé, hem de, hem d'acomiadar-nos, és el nostre temps, Gràcies. tornarem, el nostre espai és necessari, s'ha quedat demostrat i, i farem denúncies mentre on puguem aplegar i mentre puguem i ens deixen. I gràcies a Radio Malva i al col·lectiu de l'Ateneu Llibertari del Cabanyal que está ahí. Neftalí, ¿alguna cosa? Bueno, eh, despedirme, este ha sido un programa muy bueno, me ha alegrado mucho de estar con todos ustedes. Hasta la próxima. Salatra. Abel. Jo encantat d'estar així com sempre, gràcies per l'oportunitat que em donareu fa anys de participar i molt agraït d'estar sempre així ajudant en el que puga. Y I, que el 25 abril está ahí, que es van treure els furs y que hoy en día tampoco no, <laughs> tampoc no tenim massa que, sí, sí. que es drets están ahí encara para reivindicar ya fa la Un placer como siempre y nos vemos en la próxima.